Pirmoji karalių knyga, 15 skyrius. 18. Karalius Jeroboamo, nebato sunaus valdymo metais, Abijamas tapo Judo karaliumi. Trejus metus jis valdė Judą, gyvendamas Jeruzalėje. Jo motina buvo Apšalomo duktė Maaka. Abijamas kartojo visas savo tėvo nuodėmes, kurias tas darė iki jo. Jo širdis nebuvo tobula prieš viešpatį, jo dievą, kaip jo tėvo, Dovido širdis. Tačiau dėl Dovido viešpats, jo dievas, davė jam žiburį Jeruzalėje, pakeldamas jo sūnų po jo ir įtvirtindamas Jeruzalę nes Dovydas darė tai, kas teisinga viešpaties akise ir nenukrypo nuo viso to, ką jis įsakė per visas savo dienas, išskyrus atsitikimą su Hetitu Urija. Karas tarp Rehabeamo ir Jeroboamo tęsiasi per visas jo gyvenimo dienas. Visi kiti abijamo darbai surašyti judo karalių metraščių knygoje. Tarp Abijamo ir Jeroboamo vyko karas. Abijamas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas Dovido mieste, o vietoj jo pradėjo karaliauti jo sūnus Asa. 20-aisiais Izraelio karalius Jerobamo valdymo metais Juda pradėjo valdyti karalius Asa. 41 metus jis karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo Apšalomo duktė Maaka. Asa darė tai, kas teisinga viešpaties akise, kaip jo tėvas Dovidas. Jis pašalino iš krašto iškrypelius ir visus stabus, kuriuos buvo padarę jo tėvai. Net savo motiną, Maką, jis pašalino iš karalienės vietos, nes ji buvo padirbdinusi giraitėje stabą kurį Asa sukapojo ir sudegino Kidrono slėnyje. Bet aukštumų jis nepanaikino. Tačiau Aso širdis buvo tobula prieš viešpatį per visas jo dienas. Jis atnešė į viešpaties namus savo tėvo ir savo paskirtas dovanas – sidabro, aukso ir indų. Karas tarp Asos ir Izraelio karalius Bašos tęsiasi per visas jų dienas. Izraelio karalius Baša išėjo prieš Judą ir statė ramą, kad niekam neleistų išeiti ar įeiti pas Judo karalių Asą. Tuomet Asa, paėmęs visą sidabrą ir auksą, likusi viešpaties namų ir karaliaus namų išde, pasiuntė per savo tarnus į Damaską, Sirijos karaliui Ben Hadadui, Hezjono sūnaus, Tabrimono sūnui, sakydamas, sudarykime sandrą tarp manęs ir tavęs, kaip buvo tarp mūsų tėvų. Siunčiu tau dovanų, sidabro ir aukso ir prašau, sulaužyk sandrą su Izraelio karaliumi Baša, kad jis atsitrauktų nuo manęs Benhadadas paklausė karalius Asos ir pasiuntė savo kariuomenės vadus prieš Izraelio miestus ir užėmė Ijoną, Daną, Abel bet Maaką, visą Kineretą ir Naftalio kraštą. Bašo tai išgirdęs, liovėsi statyti ramą ir sugrįžo į Tircą. Karalius Asa sušaukė visą judą, nieko neplenkdamas, ir jie paėmė Ramos akmenis bei rastus, kuriuos Baša naudojo statybai, ir jais karalius Asas sutvirtino Benjamino Gebą bei Micpą. Visi kiti Asos darbai, jo galybė, miestai, kuriuos jis pastatė, yra surašyti judo karalių metraščių knygoje. Senatvėje jo kojos buvo nesveikos. Asa užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas prie savo tėvų Dovido mieste. Vietoj jo karaliumi tapo jo sūnus Juozapatas. Jerobamo sūnus Nadabas pradėjo karaliauti Izraelyje antraisiais karaliaus Asos valdymo metais ir karaliavo dviejus metus. Jis darė piktą viešpaties akise vaikščiojo savo tėvo keliais ir toliau darė jo nuodėmę, į kurią tas įtraukė Izraelį. Ahijos sunus Baša iš Isacharo giminės surengė samokslą prieš Nadabą ir jį nužudė Gibetone, kuris priklausė Filistinams tuo metu, kai Nadabas su visa kariuomenė buvo apgulęs Gibetoną Tai įvyko trečiaisiais Judo karaliaus Asos valdymo metais ir tuomet Baša užėmė Nadabo sostą. Tapęs karaliumi, jis išžudė visą Jerobamo giminę ir nepaliko gyvo ne vieno pagal viešpatės žodžius, kurie buvo paskelbti per jo tarną Ahiją iš Šilojo. Tai įvyko dėl Jerobamo nuodėmių, kuriomis jis nusidėjo ir į kurias įtraukė Izraelį, sukeldamas viešpaties Izraelio dievo rūstybę. Visi kiti Nadabo darbai yra surašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Karas tarp Asos ir Izraelio karalius Bašos truko per visas jų dienas. Trečiaisiais Judo karaliaus Asos valdymo metais Ahijos sūnus Baša pradėjo karaliauti Izraeliui Tircoje ir karaliavo 24 metus. Jis darė piktą viešpaties akise ir vaikščiojo Jeroboamo keliais, toliau darydamas jo nuodėmę, į kurią tas įtraukė Izraelį.